ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครัง เอวเมวิโตทินังเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังขปา จันโทปนารสุยถามณิโชติระสุยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิจานิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภา เวนะสัพสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเต